papildymų, klausimų apie tai, ką mes čia kalbėjome. Tai va, dabar reiškia, kalbėsim apie meditaciją. Aš pasiremsiu Šilanandos tradiciją. Tai, kas man per dušęs tiesiog. Čia pas man yra toks tekstas. Jau kalbam apie meditaciją, kalba, kalba turi eiti apie mirimą. Apie mirimą. Kai tu susėdi medituoti, reiškia miršti viskam. Santykiams, darbui, gyvenimui. Viskam, tu turi, mi, mi, mi, mirtis turi būti. Aš vakar Lukui parodžiau vieną pasikėlę su kepavimu, kur galima pa, paaštrinti šitą dalyką. Tabas negalima 10-15 minučių pakelti kokybę, iš tikrųjų. E, meditacijos e, pagrindas yra du dalykai. E Vat atsiminkit du dalykus, jeigu medituojat. Tai yra pirmas dalykas atsižadėjimas, tai yra tai, ką aš pasakiau, kas yra mirtis. Antras dalykas - praktika. Atsižadėjimas ir praktika. O tie du dalykai turi būti, jeigu mes norim kokybiškai medituoti. Jeigu yra kažkoks vidinis veiksmas, kažkokios vizualizacijos, pavyzdžiui, laimės linkėjimo, tai būtų paruošiamoji praktika, susitarėm iš anksto. Paruošiamosios meditacinės praktikos. Į jas eina maldos, į jas eina mantros, į jas eina, reiškia, kažkokie ritualai, pūdžios, tai yra paruošiamosios praktikos. Meditacija yra kaip tas lotasas, kaip kvintesencija visų mokymų, vedantos mokymų. E, žodis vedanta, žinot, ką reiškia? Veda, kas yra vedas? Anta reiškia pabaiga. Vedanta reiškia vedų pabaiga. Reiškia, vedos yra paleidžiant. Lieka. Tas, kas yra. Taigi, vėlgi, mirtis tai reiškia atgimimas. Aš pabandysiu tiesiog aš tokia, va, nuo pat pradžių manėjo, kad aš tą temą visgi turiu pabandyti pasidalinti, kiek išeis. Aš jums to negaliu duoti, bet pasidalimas yra šiuo atveju taip, jūs užaktyvinti taip, kad jūs savyje tai pajaustumėte. Pats momentas. Mirtingumas reiškia įrimą bet kas sudarytas iš dviejų ar daugiau dalių galų gale privalo sunykti. Kai kūnas miršta, astralinis ir priežastinis kūnai atsiskiria nuo fizinio kūno. Dangus ir pragaras yra laikinos buveinės, kur siela džiaugiasi savo gerų darbų vaisiais karma. Tol, kol galioja nuopelnai arba kenčia dėl savo blogų darbų, Po to siela gauna naują kūną ir toliau eina evoliucijos keliu. Tai vad e, evoliucija šiuo atveju būtų mirtis ir gimimas. Ir kai susijungia, žiūrėkit, mirtis ir gimimas susijungia tam taške pagal jogą, yra tai, ką mes galime įvardinti kas yra siela. Todėl sakoma, reiškia, meditacijos metu turi būti aktyvi siela. Maldos metu turi būti aktyvi siela. Ar ji yra užaktyvinta, kai mes melčiamės? Tai galim padaryti su kvėpavimu, apie kurį aš kalbėjau. Kuomet mes tai galim padaryti biškai su paspastinku, su tam tikrais apribojimais, Tarkim, trečias jamos, jamos principas, brahmačarė, yra skirtas aktyvinti sielai. Aktyvinti, reiškia, kuomet yra mirtis ir gimimas. Tas taškas yra siela. Ir tas taškas, pavadinkim, jis ir evoliucionuoja. Jeigu pas, reiškia, va ta siela yra akcentas į gyvenimą, siela nesivysto. Jeigu akcentas į mirtį, ji nesivysto. Turi būti akcentas ir į gyvenimą, ir į mirtį vienu metu. Jeigu, reiškia, žmogus, kuris save taip įvardina, medituoja ir ne, neaktyvina savo sielos, kuriame, kurioje apsijungia priešybės in ir jam, priešybės apsijungia. Įkvėpimas, iškvėpimas diena, naktis. Užsimerkia, atsimerkia. Viskas vyksta ritmais. Tai vad, ritmų perėjimų taškas ir yra tas, ką mes galime vardinti sielą. Tas, kas tu esi, kas aš esu. Bet tas atsakymas, kas aš esu, nuolat kintantis yra. Amžinas yra aš esu, bet kitimas irgi yra amžinybės ir kitimo pusiausvyrą, tai yra siela. Yra amžinybė begalybė ir yra kitimas. Yra, amž... reiškia, laikinumas ir trapumas ir yra, reiškia, nesunaikinimas, reiškia, galingumas. Jėga. Vienu metu visą tai jungiasi. Ir tas reiškia apsijungimas, o tas, ką mes galime vardinti sielą, kur jis mumise yra. Galit pasakyti, kur, kur mumise yra tas, kas apsijungia. Kas aktyvinasi maldos metu, meditacijos metu turi būti aktyvus dalykas. Širdyje, kur dar Sielos sostas kur skaitosi? Galos centruose yra. Galos centruose. Šitą temą labai gerai, va, tiesiog siūlyčiau studijuoti antropofilosofijos antram tome apie galvos centrus, kur kalba apie prisirišimus mentalinius. Ir trečiam tome irgi kalba apie tuos, kaip veikia uh, hipofizis, epifizis, konkrečiai uh, liauka ten kad būtent per tuos centrus, kaip atsimenat, kas skaitėt, kad būtent per juos yra primama ta dvasinė energija. Ne? Tai dvasinė energija priima, pavadinkim taip, įvardinkim, kas yra siela, tai tas, kas pri, būtent yra tas, kas priima dvasinę energiją ir per ją sistemas įsisavina ją. Sistemas, tarkim, eina toliau, įsisavinimas. Dabar žiūrėkit, dar vat, labai gerai tokį momentą norėčiau jums e, pamastymui, praktikai, tai reiškia visada einam per širdį. Tai yra širdis tai yra vartai. Ir ėjimas gilin į širdį yra per čakras. Tai reiškia, gilesnis lygis anagatas yra višutka, dar gilesnis yra adžina, o pats jau giliausias yra sakasrava. Tai yra širdies e, lygiai. kodėl yra va, nu, ta tema mes irgi su Luku šiandien diskutuojam biškai apie šaknis. Ja? Kaip šaknis susijėtos su, tarkim, motata, giminė. Kodėl viso to negalima atmesti? O tu paaiškinsiu, kaip širdies vartai užsidaro. Ir siela lieka neaktyvi. Anahata yra susijęta su Muladhara. Mulatkara yra šaknis. Jeigu mulatkara pažįsta, širdis yra neaktyvi. Nu, tiesiog negali būti aktyvi. Šaknis pas kiekvienas savas. Jis tiesiog turi būti išgydytas. Praktiškai atvirimas širdies prasideda nuo mulatkaros, nuo tokių žemiškų, tokių dalykų pavyzdžiui jeigu aš pavyzdžiui vat e, savo žmoną myliu tai gerai aš myliu moteriai patinka jo bet ta prasme tai turi būti įkūnyta nu fiziniam lygmeny visas tai turi būti parodyta kalbos kažkada baigsis turi būti gyvenimo įrodyti tai yra mulatkhara tai yra tai kas atsakingas už tą materiją taigi žiūrėkit dabar jums bus aiškiau, man nu, taip atrodo, tai, ką aš turiu, jums pabandysiu paaiškinti. Visi veiksmai, tiek geri, tiek blogi, tai, tai kaip grandinės, kurios pririša sielą prie mirimo ir gimimo rato, jų sukurtos karmos. Nėra veiksmo, kuris savaime būtų geras ar blogas. Jo kokybė priklauso nuo už jo esančio motyvo. Dar kitaip galim pasakyti, taip, kaip mes reaguojam, taip, kaip mūsų siela sureaguoja. Tai kaip jis sureaguoja. Reiškia, o tas momentas, apie kurį mes prieš tai kalbėjom, reiškia, kad tai, kas aš esu, nesu aš jausmas, Tai kas, ką aš galiu įvardinti, nėra tikrasis aš. Jausmas ir verčia mus eiti ieškojimo keliu. Reiškia, siela nori sugrįžti į save. Todėl e, įdėlį mantrą, tarkim, jeigu protas neramus yra soham, pavyzdžiui, soham, aš esu, aš esu. Tai yra mantra, kurią kiekvienas gauna su gimimu, jos nereikia perėti. Taigi yra skaitoma, kad yra trys, e, pavadinkim, nešvarumo rūšys, kurios trukdo sėkmingai medituoti tai bus e, tiesiog sanskrito terminai, aš tiesiog juos išversiu dėl savo patogumo. Aš A bus mala. Mala šiuo atveju reiškia nešvara, toksinai. Tarkim, kiekvieną rytą mes e, turim išsivalyti savo organizmą, energetinės struktūras, subtiliasias struktūras Tai yra, reiškia, galvojimas apie save. Tai yra taip vadinamas netikrasis aš, mano, savanaudiškumas. Jis yra valomas jogoje nesavanaudiška tarnystė, visuomeninė veikla, kuris negauna jokio atlygio. Tai reiškia, žmogus, kuris nori medituoti, turėtų tokį vat, vietą turėti, kuris tai galėtų daryti tarnystę, darbus nesavanaudiškus. Jeigu mes už tai gavom atlygį kažkokį, tai jau nesuveiks. Jeigu, pavyzdžiui, aš darbe darau kažkokius darbus, pas, po to man atlygį duoda, tai, nesuveiks, tai neskaito tarnystė. Tai bus tiesiog gera karma, kuri po to atneš galbūt irgi dar kažko gero. Bet tai gali būti ir nu, kliūtis. Kaip gera, gera karma gali būti kliūtimi, įsivaizduojate? Nu, pavyzdžiui, žmogus netikėtai išlošia, jeigu lošia, daug pinigų, pavyzdžiui. Kaip ir gera karma, ne, daug pinigų. Bet e, tie pinigai už, užkrauna tokią atsakomybę, kad žmogaus sistemos net laiko, jis gali numirti kaip vieną tokią istoriją girdėjau reiškia kad vienas jaunuolis kažkaip išdrįso užkalbint gražią merginą labai tokią gražuolę. Nežinau, ar jis išgėręs kupu ar ką. Ir ta mergina sako, tu man irgi patinki. Ir kai jis tai suprato, širdis netaikė ir numirė. <laughs> Tiesiog, gera karma, nužudė žmogus savotiškai sustoja. Tai didelė laimė. Jo, didelė laimė. Numirė. Nu, numirė. Taigi, sekantis kliūtis yra vikšepa šakti arba proto neramumai. Yra penki proto neramumo lygiai. pagal jogą. E, pirmas yra mudha lygis, kuomet protas yra mėgantis. Tai yra toks proto, tokia proto būsena, kai žmogus sėdi ir žiūri televizorių, nieko jis nenori. Arba žiūri kur nors, nu, tiesiog, kažkas jau tokio. Kai protas visiškai nedirba. Mutka, tai yra e, mokytojai šitą proto būseną sulygino, kaip, reiškia, su nuo darbo pavargusiu jaučiu. Jis yra sustojęs ir stovi. Jeigu tu jį pajudinsi, suragu, kad tai bandys duoti. Toks jis yra toks išsitempęs ir silpnas. Tai yra mutka būsina. E, sekanti e, būsena yra antras, e, kaip sakant, e, lygmuo. Kšipta vadinasi. Tai yra tokią proto būseną, kai vat, kiekvienas mes ją galim pajausti, pavyzdžiui, patekę į kažkokią energetiškai aukštesnę e, vietą arba susitikę su žmogum, kuris turi aukštą energetiką. Protas pradeda lakstyti nelogiškai. Čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk, čiuk. Jokios nėra. Šiaip protui, va, jeigu atsektum protą, yra loginės grandinėlės visur nuo to taško tas taškas įvyko dėl to kad yra tai ta prasme yra loginės tam tikros grandinės šiuo atveju reiškia yra protas yra nelogiškas tai mum, mus, tai šitą būseną kiekvienas mes galim pajaust kaip sako vat garuoju tai yra visokios mintys jausmai kyla tokie, kaip, kaip sakant, va tie, va tai tie, protas yra neramus ir tuo metu žmogus geriau nieko negali, geriau nedaryti nieko, nes jis, sprendimai bus priimami labai irgi chaosas. Tai yra būtent taip vadinamas chaoso būsena. Kiekvienas žinom tą šitą būseną. Taip, chaoso vidinė. Ir šitą būseną jo, jogos mokytojai vadina su girta bežionė. Yra, reiškia, aš specialiai, kad kaip tai yra, įsijungiu YouTube, kaip girta bežionė užrašiau. Reiškia, ir tikrai yra reiškia, ten yra vaisiai Indijoje, reiškia, kurie, tarkim, kažkam etapė pernoksta ir alkoholis atsiranda. Ir bežionės labai mėgsta, nes ten valgo tas vaisius, paskui šokinėja, griūna ant žemės, ten linksmai labai atrodo. Ir kažkoks tai paskui tai greit sugenda tie vaisiai, bet yra etapas, tai ten būna ten balios tam bežionė. Tai duoda būtent tokį pavyzdį ir supratau, taip, pas mane šitą būsiną žinoma. <laughs> Taigi tai vadinama vikšė pašakti, tai reiškia protas yra nestabilus. Proto nestabilumas pasireiškia, kai, pavyzdžiui, žiūrėkit, at, žmogus ramus ramus ir, pavyzdžiui, ateina kažkas, at, pavyzdžiui, sako, žinai, apie tave kalba, apkalbas. Ir pa žmogus, brrr, o ką sako, kur sako, jis nebegali koncentruoti, ką ten pasakė, įsivaizduokit. Tai reiškia tokie dalykai. Nu, daug pavyzdžių tokių. Vat, tarkim, bus mažinami etatai. Uuu. Vat būtent šitą. Vat. Vadinasi, vikšepa šakti. Ir kaip jis yra pašalinamas, gali pasakyti man, kaip jums atrodo. Jis yra pašalinamas. Pranajama šiaip. Kvepavimo. Mhm. Kvepavimo nu reiškia kažkuria prasme jeigu kokybiškai rebefingai pavadinkim su geru mokytoju geroj aplinkoj gali labai padėti jeigu žmogus kenčia nuo tokio proto neramumo tiesiog nuimami tokie sluoksniai tam tikri bet reikėtų labai atsargiai su, su kvėpavimu bet e, tarkim yra kvėpavimas ir e, mantros taip pat padeda būtent mantrų kartojimas šiuo atveju maldos irgi E, kas atlieka pantropotosofų maldas, jeigu yra labai blogai gyvenime, paima arkangelas atsiverčia ir vieną kartą visus perskaito. Aš jums, pat, sakant, dantį duodu, kad e, ant galo jums bus labai gerai, jau protas bus apsivalęs. E, ta, reiškia, vikščia pašakti, ji bus nurimusi. Bet ją reikia žinoti, kiekvienas mes ją turim. Ir ją reikia tiesiog sukontroliuoti, suvaldyti. Jas kontroliuoja, aišku, kas? Siela. Siela sukontroliuoja. Ego, ego nesukontroliuos. Ego įpils degalų į <laughs> laužą dar daugiau. Arba granatėliai mes, nurims, nurims, nurims driokselės vėl. <laughs> vat ego mūsų, vat tai geba padaryti. Jis bandys atkeršyti arba kažką, at, mane kalba, dabar aš jį apkalbėsiu, ta, būtent vykšė pašaktai, va taip veikia mumise. Reiškia kažkas, reiškia, aha, jis mane. O žinai, reiškia, aš apie jį irgi žinau, reiškia, čia karas vyks pradeda, čia vieta vyks čia pašakti. Ir ji nuraminama mantros kartoja. Pavadinkim, reiškia, e, teisingai e, gautos mantros, praktikos, e, tarkim, įvadinis praktikos meditacinės, taip toliau visą tai, va, Lukai, tarp kitko tavo praktika, kur tas ne, apas, sakė, yra. Nu, ta programėlė. Tai čia dirba su šita energija. <clears throat> E, sekanti kliūtis yra avarana šakti. A, proto neramumo, to tai aš pabaigsiu. E, sekantis, e, reiškia, pirmas yra mutha, antras kšipta, trečias vikšipta vadinasi lygis, E, e, jogoje e, vikšipta yra, kuomet tu pradedi tvarkyti su savo neramiu protu. Kai tik tai tu pradedi tvarkytis, reiškia, tu esi vikšipta lygmenį. Ir tai reiškia žmogus praktikuojantis jau, dirbantis su savimi. Tai vat, praktikos įvairios maldos skirtos būtent šitą energiją suvaldyti, transformuoti į sekančią energiją. Ji vadinasi ekagrata. E, eka vienas grata kryptis, viena kryptis protas. Tai yra apie ką kaip sutelktas protas yra. Ir proto sutelktumas, žiūrėkit, aš dabar paaiškinsiu iš tos pusės, kas yra meditacija. Protas tai yra kažkas panašaus, tai reiškia, yra telkiamas protas į vieną tašką. Telkiamas, telkiamas, telkiamas, telkiamas, telkiamas ir tada, reiškia, vyksta sprogimas, vyksta meditacija ta, ta, apie kurią kalba joga. Ji vadinasi rūtha būsena. <clears throat> Reiškia, žmogus e, išeina iš samsaros, iš gimimų nečiuratų arba samskarų savo, iš, ištirpdo jas pilnai. Taigi, e, sekanti yra kliūtis, su kuria susiduria praktikuotojas <clears throat> meditacijos kelyje einantis. Avarana šakti vadinasi, apie kurią aš jums ir kalbėjau, apie uždeginčią, tarkim, e, a, tarkim aš, aš save skaitau, kad aš esu <clears throat> kažką patyręs, ne? Ir aš paimu įvardinu tai, aš esu kažką tai patyręs. Kita akimirka tai tampa melu, Suprantat? Kodėl? Todėl, kad viskas yra kintama. Viskas kinta. Jogoje, reiškia, taip ir sakoma, reiškia, gamta tokia yra. Viskas yra leidžiasi, jeigu tu nėra pastangų, leidžiasi ir padengia. O varana šakti, apdengianti šakti. Tai, kas apdengia. Žmogus galvoja, reiškia, su manim čia viskas gerai, Atsimenu, kaip vienas e, žmogus irgi, e, reiškia, irgi panašiai bendryje įstojo, ne į šitą. Ir jis, o dabar galima atsipūsti, duosinis pasaulis garantuota, žinai. Sakau, prabus žmogus. Taip. Religinis jausmas yra pati didžiausia avarana šakti. Religinis jausmas, kad užtenka priklausyti kažkokiai tai bendryje ir priimti mokytoją ir kad to užtenka. Tai yra didžiausia pati subtiliausia. Šitoj vietoje praktiškai žmonės jie gali ir nesavanaudiškai tarnauti. Ir jie gali dirbti su charakteriu, ta prasme, su savo tą vikšeptą šaktį. Tačiau avarana šaktį. Ji bus padengta ir žmogus ją nusijima tik tada, kada jis pasako, atsako, kas aš esu. Jis turi nuolat sakyti, kas aš. Aš nesu tai. Aš nesu tai, aš nesu šitas supratimas, aš nesu tai. Reiškia. Ir avarana šakti reiškia, kad jeigu aš įsikabinu į kažką, tai yra jau melas. Reiškia, žmogus save apgavęs ir. Suprantate? Jis jau yra save apgavęs ir kitus aplūdinėje. Todėl avarana šakti vadinasi, maskuojanti proto galia, padengianti. Ji yra pati subtiliausia. Kaip mano draugas pasako, kaip su Petru bendravo. Sako, reiškia, Petras kažkas sako, sako, žiūri, kažkas kas nusidengė. <gasps> nu, nušvietimas save. Tai pasipalaiduoju, hukt. Vėl, žinai, aš suprantu, ką aš čia sako, žinai, kažką Petras, hukt fukt, kaip kankiniai, filtrai. O ta va šakti va tokia yra. Tai žmogus, kuris yra, tarkim, jau save, tarkim, pažinęs, čia ne tik, kad ir kiti gali, tas, kuris save, aš kuo daugiau nusidengęs yra, jis gali padėti ir kitiems nusidengti, bet jis, aš, tarsi, esmė tame, kad šitos šakti kažkas kitas negali jų nudengti. Tik jo buvimas, tu pats kažkaip daina iki tavęs, tu pats atsidengi ją. O čia mokytojo svarba šiaip. Aš paskui paaiškinsiu, kodėl vis, visgi mokytojas svarbus yra. Reiškia, šitą šaktį sukuria kūno sąmonė. Antropotosofija, mes žinom, yra e, e, keturi aš, jų septyni yra, bet yra keturi aš tokie, su kuriais mes e, dirbam. Aš kūnas, taip, aš jausmai, jausmingasis aš, ir yra aš mąstantis, ir yra taip vadinamas aš siela. Ir jeigu mes toliau žiūrėsim, ten yra kur. Kiti lygiai, aš siela irgi yra avarana šakti, bet labai skaidri. Tai yra, kai žmogus sako, nu, kai žmogus yra, sako, nušvitęs yra jo, tai jis irgi dar maja, iliuzija. yra daug tų lygių. Be bejonės jis daug mato skaidriau pasaulį. Tai va kaip ją nusijimti? E, būtent pagal, tarkim, Vedantos mokymą, ji nusijimama Vedantinė meditacija, būtent jau nebe praktika, bet meditacija. Kas aš esu? Kas aš esu, kas aš nesu? Arba ta tiesiog frazė, aš esu tas, kas esu, nesu tas, kas nesu. Praktiškai irgi yra skirta nuimti avarano šaktį nu, nuimtas kraistas. Bet atminkim, kad iki tol, kad mes prieitume prie šito subtilaus lygio, turi būti mala, tai yra nešvarumai, toksinai išvalyti iš organizmo. Tai reiškia, žmogus turi gyventi švariai. Egoizmas turi būti, iš, iš nešvarumo kyla egoizmas. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau, kai aš esu pavargęs ar kažkur prisikaupęs, aš egoistiškas labiau esu. Čia turbūt žmogiška, bendražmogiška yra. Kai esu harmoningai, harmonijoje, su pusiausvėroje, aš esu mažiau egoistiškas. Reiškia, kai visą tai reikia nesavanaudišką tarnystę pašalinama, tai yra kažką daryti gerą daug kitų. Maldoj, maldos tai irgi valo, mala nesavanaudiškumą. Tai ta, kuomet mes linkime maldoj laimės kitiems, melžiamės už tuos, kurie, tarkim, melstis negali ir taip toliau. Malda iš tikrųjų sudėta ant truputį filosofinių malų. Šiaip labai moksliškai sudėtos, aš čia ne iš religinio jausmo jums sakau, aš vakar biškilukui pasakoju, ar, ar šiandien vakar, ne apie, kaip, tarkim, ant truputį filosofinės maldos sudėtos, jos yra labai moksliškai sudėtos. tai nėra šiaip jokai. Susėdo dedukas ir parašė. Yeah ten yra visa struktūra taip sudėta, kad praktiškai žmogus jas praktikuodamas nusirengia visas iliuzijas. <clears throat> Tik reikia sąmoningai tai daryti, mąstyti apie tai, ne automatiškai, ne mechaniškai daryti. Ir aišku, fizinio, su fiziniu kūnu dirbti, tai reiškia tarnystė turi būti fiziniam lygmeniai, kažkokia daryti nesavanadišką. O kur geriausia daryti nesavanadiškus darbus? Tai bendryje. Arba bendruomenė, religinė bendruomenė kažkokia. Kur žmonės yra, kur vaktas galima eit iš viso į žmones kurie tarkim vat vargšams padėt kažkaip vienaip ar kitaip tai yra kiekvienas turim atrast savo tą ėjimą kur nes vat labai jau daug laimės duoda jau šita vieta grubiausi e, ma grubiausią malą ajurvedoj vat kas ajurvedoj esam čia studijavę ajurvedą yra toksinai sąnariuose organuose žarnyne vat sako vat tie va toksinai taigi irgi va čia ta vieta organizmo valymas irgi į šitą vietą įėjo mityba, sveikas maistas į šitą vietą įeina. Irgi. Proto blaškimusi, vikšė pašakti, nu tai praktikos. Praktikos. O avarana šakta reiškia jau meditacija. Ta tikroji meditacija. Pažodinis žodžių vedanta vertimas yra žinojimo pabaiga. Vedantos filosofija gali būti suvokiama kaip švento garso om išaiškinimas. Tai praktiškai atliekant e, om, tai yra praktiškai malda yra om. Reiškia, jeigu mantrą mes galim kartoti kaip mechaniškai duoda, jeigu yra perduota mokytojui veikia, net mechaniškai atliekama mantra, ji veikia. <clears throat> tai om praktiškai yra net, kaip pasakyti jums, tai, kas žadina būtent mūsų tikrąją savastį. Aš atsimenu e, vienam jogos centre, dar Klaipėda tik tik aš ten buvau, mane pasikvietė vienas jogos e, ten, klubas. Mm Ir aš sakau, va, darysim meditaciją, o man taip žiūriu, moters akis taip įsprogo. Sako, negalima daugiau trijų kartų sakyti. O kodėl, sako, ponė, negalima? Tik jis sako, reiškia, nu, žodžiu, aš supratau, kad, nu kaip, reikės pradėti gyventi tikrai, <laughs> nenoriu visi gyventi. Nors nu, įskleis tikrai, tikri dalykai nu, aš supratau, kad tai yra tokia baimė pas ją, bet tai, bet, pavyzdžiui, aš jau daug metų OM praktikuoju. Ir, ir tai yra <clears throat> kaip ir maldos, taip ir OM praktika, kiekvieno mūsų asmenį, kuo mes daugiau praktikuojam, tai stipresnė tampa. Jėga įgaunama. Po to mes galima, ją, galim naudoti ją ir įvairiais tikslais tą galią kurią mes suformuojam atlikdami mantrą meditaciją arba maldos jėgą. Aš, pavyzdžiui, pasidžiaugiau visai įdomu, tokia, atlikau tą pasižadėjimą, nu, bu, nu, aš tiesiog reguliariai darau, pasižadu, tarkim, tiek tiek dienų praktikas, kažkokias maldas atlikinėti. Ir atlikinėjau praktiką ir kai išvažinėjom čia va į kelionę, mintis šovė, kad reikia už mamą ateiti. Dar įjungiau. Kada mes čia buvom atvažiavę ir mama Sako, kai jūs tą graiką išvažiavot, man taip gerai, ten sveikt pradėjo ten viskas. Suprantate. O, na, suprantate, tokie, va, jį nežino, kad aš medžiausi. Už juos, už tėtį, mamą ten. Va, tai reiškia tokie, suprantat, tai yra būtent, kuomet mes atliekam reguliariai, tai malda, pavadinkim, lygiai taip pat ir mantra, gauna galę šitą. Tai labai galim padėti žmonėm, tarnystė netgi čia yra. Padėti tiesiog. Tėvam, tai yra fantastika. Nu. Ir, ir draugui padėti, arba vaikas serga, tu su malda gali padėti. Ar, tiesiog jau tokiam būtiniam lygmenį, pavadinkim net, o, o maldos, tarkim, jeigu eina už, už taiką, už, tarkim, kad stabdytas tamsos energijas transformuoti jas iš, išplaistinti. Irgi tai įgauna e, tokį dalyką. Aš žinau, pavyzdžiui, kad e, mano maldos eina visiems tiem, kurie paskaitas ateina. Aš nu, medžiuosiu visada. Tos žmonės, kurie internete klausosi. Vienaip ir kitaip prisideda prie tų darbų. Kitaip neišeina kad kitaip reiškia avarana šakti. Tai pagal. <laughs> Taigi, om e, kaip simbolis e, ir todėl, reiškia, tie, kurie nemė, yra, reiškia, nemėgsta vedų pabaigos, vedantos nemėgsta, om nemėgsta mantros. Yra tokių vedų sėkiai, kurie om nemėgsta. Arba bijo. Nes. turi savo įvairių įvardinimų. Taigi padarysime O meditaciją. Tai kada tu grįžtum? Om reiškia jį vadinama dar paranava. prana, tai yra gyvybinė energija. Va, tai būtų tai, kas duoda. E, om, tai yra, vat, kaip mes atliksime om dabar, e, tarkim, praktiką. Om, pavadinkim, nu, sakysim, meditacija, bet tai yra iš tikrųjų praktika, nes meditacija, kaip jau supratot, yra tikrai ne su kažkokiais žodžiais ir vizualizacijom. Tai yra praktika. Jūs šitą vat, praktiką galėsit e, tiesiog namuose praktikuoti. Galėsit, jeigu jums patiks, jūs reguliariai tiesiog ją galėsit. Tradiciškai yra daroma jogoje, tarkim, toj tradicijai, kuri man, tarkim, kurioje aš gilinausi, kurio, tai daroma minimum tris kartus, minimum, bet e, kaip papalomoji praktika yra daroma 21 kartą. O Ir ten e, sistema yra tokia, reiškia, kad e, pirmi penki om apvalo mūsų jau, reiškia, fizinio kūno dalis. Tai yra karmendrės, tai vadinasi kojas, rankas ir taip toliau. E, sekantis penkiom apvalo mūsų pažinimo organą pažinimo organai kokie yra. Yra a, akis, rega, mūsų rega apvalo, lytėjimą apvalo, mūsų skonį apvalo, uoslę apvalo, klausą apvalo. E, sekantis e, penki om apvalo mūsų penkias pranas. Udana prana, reiškia apana prana, samana prana, reiškia vieną praną. Yra penkios pranos, kurios, e, vat, kurias jeigu mes vat, gilinantis jas, mes pažintumėm save kaip energetiką savo galime. Sekančios penkios somo plano mūsų kūnus yra pagal jogą e, žmogus turi penkis kūnus yra fizinis kūnas yra. E, po to kūnas yra energetinis, tai yra, reiškia, energetinis kūnas pas žmogų. Po to sekantis kūnas yra proto kūnas. Sekantis kūnas yra išminties kūnas. Ir paskutinis kūnas yra palaimos kūnas. Yra palaimos kūnas. Ir, ir vis, visi šitie kūnai, kaip ir siela, yra būtent jais apsigaubusi. Dalinai yra sielos dalis, dalinai tai nėra sielos dalis, nes siela kažkai kas daugiau yra. Taigi ir paskutinis 21 om bus skaitusi atmanas, tai yra būtent e, ta pati sielos kaip sakant, esmė. Ir 21 kartą galima iš tikrųjų visada prieš maldą atlikti. Daroma taip į įkvėpimas visada yra tiesiog. Nu, įvairių yra būdų om sakyti. Tiesiog aš duosiu tą, kurią nu, darau dažniausiai. Tai yra įkvėpiant tėvus. Tai концентрации, концентрації varana šakti, neramaus, nu, neramumo. Raminus jau vien nuo kvepavimo. 21 kartą pakartoju. Garsas turi prasidėti nuo apačios, o čia klausimų turit? Labai palanku yra pirštus laikyti taip. Tai stiprina aukštin kylančią energiją. Kas dirba su kristalais, tai tiesiog rankas ima, ima kristalą. Jeigu dirbat su malą, kad skaičiuoti tada vienoj rankoj mala yra pasikeitė, reiškia. Ir nu, tiesiog, e, jeigu malą, tai per širdies paprastai laikoma. Tai širdies čakra. Taigi, ir pasistengkite atliekant šitą meditaciją, tiesiog praktiką, meditacinę praktiką, E, tiesiog e, palikti viską tiesiog eikite įsivaizduokite kad va tokį įsivaizdavimą padarykite nu aš pasakysiu bet tikiuosi neišgąsdins jūsų reiškia kad mirštat viskas ta prasme visi darbai visi santykiai viskas pabaiga pabaiga bet jeigu įsigąsit geriau nedarykit šito mąstymo jeigu įsigąsit, tai bus negerai, labai blogai. Čia yra šiaip pavojingi patarimai, šiaip tokie biški. Žmogui, kuris įsigas geriau, tada jūs tiesiog kartokit ir negalvokite apie nieką. E, tiesiog pajauskit. Bet tie, kurie norit iš tikrųjų, tiesiog turit viską palikti, vis, viskas baigėsi, baigėsi. Ir jūs einate į e, santykį savo sielą ir ten ryšys su Dievu yra. E, amžinybė per tą vibraciją. Tai reiškia, om sakant, Dievas yra čia, dar toks vertimas. Taigi, pasirašėm, užmerkime akis. Padarom šypseną šiek tiek akise, lūpose, širdyje. Pajuntame savo kvepavimą. Taigi įkvėpimas. Oh. esile. Eterine. Astraline. Mentale. diyor. giliau įkvepiam, iškvepiam į atsimerkiamą. E, meditacija gali vykti būtent paskutinį dalyką. Tai galbūt kelias sekundės. Ten skaitosi, jeigu tu minutę, e, patanžioje vesutra yra pasakyti, jeigu žmogus iš tikrųjų meditacijų išbūna. Minutę, tai jis nušvinta visiškai. Pilnas nušvinta, iš karto iki tol yra praktika tiesiog mes sąmoningai einame į pakitusią sąmonės būseną ir einam toliau, toliau su mantra, su kvepavimu. Kažkaip einam toliau, toliau, toliau. E, dar tokį vieną dalyką aš noriu Jums papasakoti. Kadangi esate iš tikrųjų nu, praktikuojantis ar giliai besidomintis žmonės, supraskit tokį dalyką, yra vienas dalykas praktikos yra paimtos iš knygos, iš interneto, kitas dalykas yra praktikos gautos iš mokytojo, kuris gavo iš savo mokytojo. Tai iš, iš YouTube ten ar gal. Tai aš niekaip jokių būdų nenuvertinu ir šitų, jas turi savo vietą šiais laikais. Nu, reikalinga irgi kaip susipažinimo priemonė ir žmogus jau netgi nuo tų gali pajaust kas jam artima. Nu, vieno pasipartikavęs, kito pasidomėjęs, galim pajausti. Bet e, jeigu jums tiesiog pasiseks, jūs e, sutiksite mokytoją, kuris jums duos praktiką iš, iš tradicijos netgi idealu, ne, nors ir om gali daryti visi, Bet jeigu jūs gausite om iš tradicijos, tai bus e, visai kitas poveikis. Bet visada, kai mes gaunam iš tradicijos, e, kad ir mantra ar praktika, tai yra įpareigojimai, įsipareigojimai agregorui, kurias būtina yra laikytis. Nesilaikimas ir labai kategoriškai baudžiamas. Net patys tie Gregorai, kurie meilė ir taika visiems. <laughs> Sako, už meilę ir taika. Jeigu tu nesilaikai, tu gamsi per už tai, kad. Reiškia. Tiesiog ta bausme ne tai, kad kažkas jūs lūpti ten kažkaip. Nu, tiesiog jūs net neteksit, e, kaip pasakyti, tas Gregoras e, ir, ir įsivaizduokit, jūs einate kažkokį tai religinę Gregorą kad ir, nu, pavyzdžiui, nu, kokį vaišnavų, pavyzdžiui, Gregorą, nu, tampa, kuo toliau giliau vien, giliau, giliau. Ir Egregoras pradeda skaičiuoti jūsų visas sėkmes kaip savo sąskaitą. Egregoras, visi Egregorai tokią savybę turi. Tarp kiko mažai, kas jie bus paskaita apie Egregorus. <laughs> Su jais tad nėra jokų. Įsivaizduokit, tai reiškia, jums e, vaikas gimė tuo metu, pakalbuot agregorą, jūs dirbat, atrodo viskas ir per kitus agregorus. Ir kiti agregorai skaičiuoja. <laughs> Visi savo, nu, va, tie skaito, kad jūs per dėka jo nu, turit kažką. Ir kai žmogus sako, viskas, aš išeinu, einu kažkur tai kitur. Palau! Tai reiškia, kur tu, dėk, tau dėkingumas, kaip tu čia dabar, žinai? Ir tas bando, reiškia, kažką Gregoras įtempia. Ir tas sako, ne, prasideda toks dalykas, reiškia, Gregoras sako, nu, tu šitaip ir pradeda sugriauna praktiškai, gali sugriauti šeimą, gali sugriauti ir darbą ir taip toliau sugriauna tiesiog. Taip yra su tais, kurie bando studijuoti, kad ir astrologiją iš atsispausdinti knygų, taupydami pinigus. Taip yra tie, kurie perka, kad ir mineralus kažkaip taip gudumą pagauti kažkaip, nežinau. Kažkaip. Tie mineralai, jie... Pat pats žmogaus motyvas neteisingas, nedaro nei prie ko čia, bet jie taip užsiaktyvina. Taip yra su praktikom. Tai vat. Jeigu jau kažkur ėjo, tai kokie, tai kokie prie jogos, savregorė čia, tai kas nors. Skaitau reikėtų labai gerai atsiminti sąlygas. Ir, ir jų ignoruoti negalima, nes tai gali būti jūsų nelaimių, bedų priežastim. Nekaltas prie jogos ir prie kojos. Yra kur nekeliamos sąlygos. tai yra praktikos tarkim antroposofijos yra nekelia sąlygų, pavyzdžiui, tau duoda, bet tau nekelia sąlygų, kad tu turi tai daryti. Ne? Tu jų nedarai, tu nebus jokio nieko. Tu neturi, tiesiog tu nedarai, tu nesinaudoji tuo. Nu, tavo čia jau reikalas yra. Bet, pavyzdžiui, kokia vipasaną, jeigu praėjai, tai tikimasi, kad tu praktikuosi, bet ten yra apsaugos momentai, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus norėjęs antrą kartą įti kursą, jo paklaus, ar kitas praktikas praktikuoji praktikuoju, jeigu atjungiamas nuo Gregoro. Yra sąlyga, tarkim, jeigu vipasanos perdavimą, kad gautum tos praktikos, e, tu turi e, po kurso, tu turi apsispręsti. Tu turi iš savo gyvenimo išmesti visas mantras, maldas, visas jogos knygas, visas, visas, visas antroposofijas, palikti tik vipasanas ir tik tai, tai turi praktikuoti. Jeigu to nepadarai, tu automatiškai atjungiamas nuo Gregoro. Tu neturi vipasanas, kaip ir perdavimo. Va nu, taip va. Ir žmonės to nesupranta. Ir būna, kad vat, bando derinti reikį su vipasana, e, kažkas vėl kitas praktikas. Praktiškai vipasana jau, jau negre, nu, nėra, jos neveikia. Jį, Ir todėl žmonės sėdi pasano ir tupi tupikai, žinai, ir ką jie ten daro, žinai. Nieko. Jie skaito, kad tai yra meditacija. Kokia meditacija, net, net, ten net ne praktika. Nes, ką aš noriu pasakyti, reiškia, e, yra energija, kuri duodama su praktika, yra energija, kuri duodama su mantra. Ir tam, kad ta energija įsisuktų, yra sąlygos. Jeigu žmogus jos neįsukinėja, kai kurie gregorai atjungia iš karto, Tarkim, kiti, tarkim, duoda, bando prablaivinti tą žmogų, kuria situaciją, sąlygas. Kažkokias, kad žmogus pradėtų vėl tai daryti, kažkaip, žinai, va. Nu, įvairiai, kiekvienas agregoras turi savo specifiką, jūs pabandykit patirinėti. Pastebėti, labai įdomu. Agregoro tema yra labai gili ir labai įdomi. Va, šito, šito dalyko patirčių turiu labai daug ir tai yra labai įdomu. Mhm. strykšti. Mes kaip ir prijungėm prie regulų, ne? Nu. Praktiškai, ja. ja. Pavyzdžiui, jeigu vediniai tradicijai vaikui duoda pranamą, mhm. irgi prijungia prie regulų. Ir dabar vaikas auga, nu ir pavyzdžiui, jo apsisprendimas eiti kažkur kitur. Mhm. Ir mokytojai tarp aš esu, nu, tarkim, ramus pasiekėjai šeima būna, paskui perėmė, nu, ta prasme, tas vaikas auga ir jis pradeda grįžti situacija keičiasi, Gregoras irgi. Bet kaip tai vyksta tas atsijungimas ir perėjimas? Į kitą Gregorą. Nu, ar kitą ar ne kitą, nu gaunasi kitą. Na, pavyzdžiui, krikštijom vaiką, ne? Aha. Mes jo neklausim, leidimo, sutikimo. Taip. Tai darom nesąmonę. Taip, todėl tas vaikas jau turi santyki, nori, nenori, jis turi su krikščionybė santyki. Tai galim padaryti per krikščionybės, nes krikščionybės agregoras turi e, dvasinį, e, dvasinį lygmenį per šį dvasinį lygmenį kuo puikiausiai dar ten turbūt filosofai tai padaro. Bet tada Gregoras paleidžia? Jis nepaleidžia, jis e, tiesiog e, dalyvauja, bet dvasiniam lygmenį. Bet jis jau nebekenkia. Mm, ne. Nu, ta prasme, ne. čia viskas subtiliam lygmenį vyksta. Jeigu žmogus nepradeda, tarkim, e, kariauti ar kažkaip juodinti, suprantat, ką tu siunti. Jeigu tu priėmė, tu per dvasinį tam tikrą prizmę susijungei, tu sutvarkai savo santykį. Šiaip reikia sutvarkyti savo santykį. Pavyzdžiui, krikštą gavę, jie turi sutvarkyti savo santykį su Gregoru. Jie, pavyzdžiui, galima Kristų priimti, ne? Kristų motiną, Mariją, ten, jų dvasinius aspektus, ta prasme, nu, tą, bet tuo pat metu suvokti, kad yra, kaip pasakyti, ir kitose religijose. Ta prasme, per šitą tu gali kuo puikiausiai turėti santykių ir jis tau tikrai nekenks nu vat mano patirty tai yra tie momentai ir jie tarytum aš nejaučiu jokio kenkimo aš įvedimą jaučiu tai taip taip taip taip yra dvasinė yra gregorai kurie turi dvasinius lygmenis bet visi gruboniški žmogaus tie instinktai tie kurie atmetimai tai visi vat va šičia yra blogai kai jis atmeta neigia vat va šitie dalykai aš išeinu ir tampu priešu to gregoro tai čia dėkingumas Dėkingumas turi būti. Dėkingumas, labai teisingai, bet labai ačiū. Iš tikrųjų, dėkingumo jausmas turi būti. Ir, ir kars nuo karto visiems ten galima ir, ir dėkingumo tą jausmą išreikšti ir, ir galima ir paukoti, ir kažkom padėti. Ikoną kokią nusipirkti iš ten ir vėl kažką tu kaip irgi palaikai. Šiaip e, e, santykių su Gregoro tema yra įdomi ir ją verta gilinti tikrųjų. O pavyzdžiui, su Vašnava Gregoru, tarkim, krikščionistui. Tiesiog galima tiesiai į Krishną, per Krishną. Bet ten yra... Nes, tiesiog, tiesiog, ten, ten, ten yra biškai kiti niuansai. Bet tai irgi, irgi nu tiesiog, tiesiog reikia tą gerą dėkingumą jausti. Tiesiog, tiesiog jauti dėkingumą, tu praktiškai harmonizuoji tą santykį. Ir idealu yra, jeigu kartais kažką tai daryti fiziškai padaryti. Man nu, konflikto nėra, bet ta prasme, kaip, kaip daryti nusisti. Aš taip apimu per didį tėvą, didžiąją tai motiną. Man tai... Tai va, įdomiausias tas dalykas, patirtis mano čia, jeigu jau ta tema, <clears throat> pas man irgi buvo vienu metu, dar iki pavadinkim, aš ten truputį Sofiją buvau radęs, bet pas mane būdavo, reiškia, tai tie Gregorai visi nutempė į save mane. Tai tas reiškia į save. Tai krikščionybės vėl į save, žinai. Budizmas buvo labai stipriai į save. Tai vieni žmonės mane budistų, kiti vėl, vėl kažkuo, suprantate reiškia ir viduj mane tūsi ir aš atvažiavau į tas reiškia antroposofų seminarą vasarą buvo palauk kelinti metai ten buvo visai nesenai ir aš supranti aš šį man didžiausias įspūdis buvo tas kad aš pajutau tokią apsijungimą egregorų iki tol jie py vienas nuėjo tempti į tą pusę, mane į tą, žinok, tūsti, žinokit, tiesiog aš jau buvau taip pavargęs, kad iki aš lindęs į tokią buvau dalykus, <laughs> kad aš jausdavau, kad mirtis kvepuoja mane pakaušį. Labai dažnai nuo tų visų šitų praktikų, nuo, nuo grevorų. Ir jie apsijungė ir apsiramino, ta prasme, ir mm, labai įdomiai, būtent per antropoteosofijos, tarkim, Grigorą tai man kaip stebuklas buvo nes praktiškai aš neįsivaizdavau aš todėl žmogus turi tada pasirinkti jeigu aš pavyzdžiui būčiau nuėjęs į budizmą gregorą tai budizmo gregoras ten įdomiai tarp jų mainai vyksta tarp gregorų reiškia bu, ten au, reiškia aukos ten žmonės yra kaip pasakyti reiškia jeigu aš einu į budizmą ir aš esu naudingas tai budizmo gregoras keletą paleidžia irgi reiškia atrodo kas čia tokie taikūs egregorai, ne? nieko panašaus, už žmonės jie eina, ojojoj. Ten nėra palauk. Visi praktiškai egregorai religiniai labai yra grįžti. Labai grįžti yra. Bet yra tokie egregorai, kaip antropoteosofijos arba teosofo egregorai. Jie tokie įdomu, tokie turi santykių su dauguma egregorų ir žmogus įėjęs tampa, kaip pasakyti, iš kaip sakant, atleidžiamas, paleidžiamas. Jis tampa laisvu. Tai gali būti ir ten, ir ten. Nes jis iš esmės tampa dėkingas visiems. Pavyzdžiui, jūs nepamatysite ten truputį saugo, kuris prakeikinėtų, žinai, kokius ten. Jis vienai per kitaip stengsis, tai yra pradedantis žmogus būtų, jeigu dar tai daro, bet šiaip taip, jeigu jau giliau, jis tiesiog ieško dėkingumo supratimo, bet jis ir tiesą pasako. Tai irgi reiškia, pavyzdžiui, Krišnaito Gregorų tai patinka, tai ką aš darau. Aš sakau tiesą, bet ten, kas ten yra. Jam patinka ne, ne čia esančiam, bet kitam lygmenį, ten taip įdomu aš pasakočiau. Palaikymą labai gerą gaunu. Iš kai kurių, pavadinkim, lygmenų. užsidaręs, jis, jis, jis yra biški savyje, nu, susektantėjęs biški. <laughs> ir tada, tarkim, tai yra nepatinka, kai kuriems, tarkim, nes Egregoras turi ten tos šventieji yra visi, ne, ne, ne visiems patinka taip. Ir, ir, ir, tai va, tai yra su, su Gregorais ir va, mantros, maldos jos yra, žinokit, antra tokia pusė yra, jos yra susijęta su Agregorais. reikia žinoti ir va, dėkingumo jausmas praktiškai turi būti. Praktiškai ar praktika gaunama, ar malda gaunama. Sąlygas labai reikia įsiaiškinti. Žinai, kaip kokia, tarkim, ten internete ten prirašyta yra, ne, tu visų kur padėsi, nepadėsi, ar spaudi iš karto, o paskui kaip ten bus, žinai. O pasirodo, kad ten sąlygos yra kažkokios, o tu sakai, kaip tai aš nesutikau, palauk, bet tu jau pasakai taip, žinai, mygtuką nuspaudėjai ne o ten reikia įsigilinti reiškia palaukt tai aš čia kokios sąlygos žinai ar tikrai man to reikia aš manau kad yra ir pas antropitosofus tokių žmonių ateina paskui sako divijasi kaip čia tai tas anas o tu palauk žinai tu <laughs> įsigilink ar tikrai tau čia reikia būti čia dar pas mus dar kabliukus galima nuimt, nu, bet reikia pasakyti, vat, žmogus teisus, nuoširdus, vat, tiesą sako, sako, nu ne, dabar aš jau supratau, ne, nu gerai, nuimam kabliuką ir nu, laisvas esi. Mm. Tarkim, antrų filosofo Gregoras, tai jau kažką irgi jame būnant mums gero gyvenime atsitiko, reikėtų ir antropo filosofo Gregoro būdikimo. Net, pavyzdžiui, gimė vaikas fainas ar vėl kažkas. Ir jam reikia būti dėkingam. Nors prikučiais atrodo. Nieko panašaus. Jeigu tuo metu jūs buvo čia, tai, kas vyko jūsų gyvenime, agregoras, o, viskas susirašo. Ir jūs turi būti dėkingi ir jam. <laughs> Viktoras Pravolinas Pravoslavičiai irgi bet Gregorai. Irgi Gregorai. Yra Gregorai. Pas pravoslavo ten jie skaito katalikus iš viso sektantais. Aš tada norėčiau paklausti, ar jeigu tu pakeitė iš, iš kad perėjai į cerkvę, ne? tai ar tu turi persikrikštyti ar ne? Per Kristų apsijungia. Ir tai persikrikštyti jau. Čia Gregoro reikalai. Būtinai reikia persikrikštyti. bet yra dar toks kiek kiek jūs giliai einat nes egregora jeigu taip ant schemą nupieštumėt kaip mandalose yra kaip mandala centre yra tas kaip sakant tarkim buda arba kristus arba krišna arba vėl centre yra kas už jo yra dar kažkas yra ten jo šaltiniai taip Bet paskui yra tie artimieji, tie, kurie, tarkim, tas ratas tų, pavadinkim, šventųjų, paskui jų mokinių ratas, praktiškai jie sudaro vėl pagal sąmonės lygius visi. Tokia gaunasi tokia kaip graži, va, tarkim, tokia mandala, bet ji kaip trimatė, tokia gal kaip kalnas, bet tuo pat metu ir mandala. Nu, panašaus kaip sodai tie kabantis. Kažkas panašaus. Bet va, sodas, kabantis sodas, būtų kaip tokio dvasinio Grigoro pavyzdys, e, reiškia, centre yra pats centras, paskui nu, struktūras. Budistinis mandalas tai, ir tai, tai yra Gregorai, e, kur būda centre, ne? paskui na, kiti, bodhisatvos ten, paskui kiti. Ir kraštelis, kraštelis eina ten tie, kurie gali įeiti e, besidomintis per YouTube. Įsijungia <laughs> į budistinės energijos, pasi... galim paragauti. Ten duoda laisvai, už dyką vaifajus. <laughs> Ten tikrai niekas neįpareigoja YouTube, jeigu klausot, tikrai jūsų, nebent ten praktiškai yra, ten reikia irgi atsargiai. Žiūrėk, jeigu Oma nepadimhum, tai ką dainuoja, atsižioja, tikrai tai yra praktiškai reikia, už, galima naudoti, yra atjautos gesmė, ji neįpareigoja visiškai niekaip. Galima ir ją paimti ant malas atlikinėti ir, ir gydytis ir visai tai yra praktiškai neįpareigojama, pakol tu negauni jos iš lamos. Gauni iš lamos, tada paklausti, kokios sąlygos reikia paklausti, kokios yra sąlygos. Mes jau kokias dvi su pusę valandos Mhm. Buvo, um, A, tiksliai. Duosime kažkada. <laughs> tai va, tai. Tai va, tai dabar žiūrėkit, e, e, mes prieš tai darėm om, ne? Om darėm. Jūs galėt stebėti save ir galėt e, savotiškai apmastyti tos, tarkim, tris dalykus. Tas nešvaras tris yra malą malą, e, gali pasireiškti kūno nepatogumai įvairūs irgi kažkokie jausmai sunkus, reiškia kažkokie tokie dalykai. Paskui avarana, ta vadinama šakti, e, protas laksto, e, ką aš čia darau, kas čia vyksta, tas anas, nesąmonė, toliau gali ten tokius dalykus daryti, reikia iš čia išeiti, vat, taip ir paskui reiškia va tas pats subtiliausias yra atsiprašau ne varana šakti šitas vikšepa šakti ir pats subtiliausias yra avarana šakti kuomet e, prasideda, nu, pasakykime, tos skraistės, e, pamatot savo tos, pavadinkim, sluoksnius, kūnus ir kaip, kaip jie, mm, reiškia, sąveikoja tarp, tarpusavį. Ar pajutot kas nors kažkiek visus šitus dalykus? atskirti reikia. Atpažinęs, o tokias, na, vat. atliekant meditaciją, galima skirti. Kitas dalykas, atliekant meditaciją, mes paskui darysim. Vėl. Aš tik užakcentuoju, ką jūs galite stebėti savėje. Stebėkite proto būsenas, kokios, kokia pas proto būsena, mudhas būsena, tokia miegas. Realiai tai būtų metuotojas, kuris miega ar jūsų protas neramus, ar kaip e, lakstantis, e, abejojantis, e, o kiek minčių daug, arba mintis, kaip nieks neišeina, nesigauna, va toks protas. Ne? Trečias lygis proto, jūs pagaunat save, kad nukrypstat kažkur, jūs tiesiog ramiai sugrįžtat prie to, ką jūs darot. Švelniai, švelniai sugrįžtat prie o, prie kvepavimo, prie pojūčių, kas vyksta su jums. Su jums per stebėtoją. Ir galų gale galbūt pasieksite, reiškia, vieną kryptį protą, tai reiškia, kuomet jūs būsite e, susitelkę. Ir čia yra būtent nuo šitos vietos, jau žmogus gali kalbėti apie meditacinės patirtis. Iki tol buvo apsivalymo etapai. Atliekant tom, visą tai jūs galite patirti, stebėti save. noriu dar tokį dalyką, mes, e, reiškia, dabar kažkaip čia praeisim. Mes neskubam nieko. Neskubam. Mm. Šiaip tai gyvybė yra, jeigu man patinka. O ilgiau? Ilgiau tai ne. Bus kažkas čia, ne? Tiesą sakant, nežinau, bet gali būti, kad jo, kad bus suplanavęs. E, tiesiog susitikti su, su gyvenimu, aš nežinau, kuris paskui kažką suplanuoja. Gerai, dabar yra 12 e, valandų 34 minutės. Aš dar šiek tiek e, tiesiog pakalbėsiu apie meditaciją dar. Šiek tiek, e, kas čia pas mane yra pasiruošta. Šiaip nemažai tos medžiagos. Bet... Ir po to mes vėl darysime om, som, dirbsim tiesiog som tylos meditacija tai biškai yra ant galo. Tiesiog tyla. Būtent pats, pats darbas yra būtent tyloj. Ten gali būti, tarkim, 3-5 minutės. Ten yra esmė. Iki tol yra darbas. O ten yra esmė. Ten jūs būtent ir tas patirtis susirinksit tikrasis. Medituodami nuolat stebime savo protą. Tai reiškia, kad reiškia, E, reiškia, stebėjimas vyksta. Visos patirtis turi savo ribas. Kažkokios tai patirtis. Jis turi savo laiką, erdvę, priežastingumą. Visas baigtinės patirtis galima išmatuoti praeities, dabarties ir ateities matu. Tačiau šios savokos yra iliuzinės nes jos yra kintančios. Tiesiog visą tai atliekant reikia suprasti, pavyzdžiui, tai, kas prasideda, tas ir pasibaigia. Vat va šitoks turi būti stebėjimas. Meditacijos būsena peržengiamas visos ribos. Čia nėra nei praeities, nei ateities, yra tik sąmonė, apie ką mes prieš tai kalbėjome. Žinojimas aš esu begalinėme dabar. Įeinate į šitą būseną. Tai va, to ir reikia. Toks žinojimas įmanomas tik tada, kai nurimsta visos proto bangos, kai protas nustoja egzistavęs lik. Meditacija yra sąmonės būsena, ji tai yra ketvirtoji sąmonės būsena, turi ją. E, pagal, e, reiškia, sąmonės būsenas galima dar, va, tarkim, išmatuoti, kaip yra būdravimas, kuomet pavyzdžiui vat mes esam vat suvokiam ne vat aš kalbu vat kažką darau aš va čia vat kažką jūs klausotės mes čia kažką kartu darom būdravimo būsena sekanti būsena yra <clears throat> kuomet mes užmerkiam akis ir aš kažką sapnuoti pradedu <laughs> arba galvoti, gal nusapnuodam. Ir sekanti yra būsena, kuomet aš net nebesapnuoju, tiesiog gilus miegas be sapnų. Ir jeigu mes šitas tris būsenas mūsų sąmonė, tarkim, mes save suvokiam, ketvirtoji būtent yra būsena, būtent e, aš esu begalinėme dabar. Arba turė, turė būsena. Tai ko mums reikia, tai yra, jeigu per proto koncentracijos praktikas, tai būtų sutelktas protas, tai yra, ir kuris kažkuriame etape įvyksta būtent ta patirtis meditacija. Dabar e, šiek tiek e, apie priemonę, kuri, mano nuomonė, kurią reikėtų naudoti. Tai yra mantra, šiuo atveju O mantra ir e, Namasoham mantra irgi. Šivanandas, varmis, meditacija ir mantras duoda tokią citatą. Žmogus nuolat prisimintis prisimenantis mantrą bus išlaisvintas iš gimimų ir mirčių rato. <clears throat> Ehm, mantra yra vadinama taip todėl, kad ji atliekama mentaliniu procesu, kaip mentalinis procesas. Ehm, šaknis man yra reiškia mąstyti, o tra reiškia išlavinti. išlaisvinti. Mantra skatina kūrybinės galias, dovanoja amžiną palaimonę. Esmė tame mantra tai yra, reiškia, kaip energija tam tikra, e, kuri padeda mums viduj apvalyti, atskirti ir išlaisvinti. Mantra turi savo šaktį, savo energiją. Šitą tai energiją e, yra įdėta į garso struktūrą. Čia yra tas pats lėčia ir maldas. Aš kalbu, tarkim, nu, tarkim, truputį filosofinis maldas. Ar... Tai praktiškai tas pats reiškia, tai reiškia, yra vienas dalykas, kai, tarkim, sukūrė maldą žmogus, tarkim, poetas, ne? Nu, atsidėjo kažkaip, eilėrašys rašo, ne? Eilėrašys šiaip yra maldos ir, gam sakyti ir tai kitas dalykas, kai tą eilėraštį parašo, pavyzdžiui, aukštos sąmonės, e, aukštoji sąmonė esantis žmogus, jis tiesiog į, į, tą, į tuos žodžius įdeda energiją. Ir ta energija vadinasi daivi šakti, dieviškoji energija. Ir tai reiškia, kuomet žmogus koncentruojasi ir kartoja mantrą, ta energija yra išlaisvinama Dabar klausimas yra toks, ar atlikdami mantras ar maldas, ar jaučiate energiją? Jaučiate energiją. Jeigu to nėra, reiškia kažkas tiesiog mantra veikia blogai. Ir malda yra blogai. Turi būti energijos pojūtis, energetinis, kad tai jumise aktyvina energiją. Taigi, e, Mantros sudarytos iš garsų kombinacijų, e, sudėtas iš sanskrito alfabeto raidžių. Reiškia, senovės išminčiai pasiekė aukštesnės sąmonės lygmenis, gerai žinojo garsų būdingą jėgą ir norėdami sukurti specifines vibracijas, naudojo garsų kombinaciją. Ta prasme, jie išeidami iš sąmonės būsenos aukštesnės, jie išreikš, išreikšdavo e, tai garsais. Ir tai būdavo mantros, įvardinama mantros. Ir žmogus paėmęs tą mantrą, atlikdamas ją atitinkamai kartuodamas, susitelkdamas, išlaikydamas, jis prisotrina, reiškia, savo sistemas tos dieviškos energijos, kuri ir veikia, e, pavadinkim, transformuojančiai, gydančiai. Tai yra, kokias energijos formas mes žinom. Teatras iš truputį Sofijos. Fizinė energija, psichinė mentalinė ir dvasinė. Iš, iš visų šitų keturių energijų dvasinė yra duodam, ta prasme, nes mes jos negalime kaip ir sukurti, ji, ji yra gaunama. Vat, o pavyzdžiui, psichinė žmogus gali sukurti, mentalinę gali sukurti ir fizinę energiją. Tai praktiškai e, jeigu, tarkim, dvasinė energija neįeina į sistemas žmogaus, tai, tai yra tokie dalykai, kažkas tai netvarkoja. Taigi, e, Vat, e, jogoje, tarkim, kiekviena mantra turi savo formą, pavydalą išskyrus om. Om tai, aišku, va tas. Trys su ragelė. <coughs> ja, tai o šiaip, pavyzdžiui, Om Namah Shivaya, tai yra Šiva. Hari Krishna yra Krishna. Nu, mantros kaip ir pavydalas. Reiškia, ten įvairios Sarasvati mantros, Sarasvati pavydalo, Lakšmi mantros durgos mantros, įvairios e, mantros turi savo pavydalus. Ir e, tai nėra kažkokie tai paveikslėliai. Tai yra, e, jeigu mes paimsim tiesiog, tarkim, bet kurį paveikslą, aš nežinau, kokį čia nematau. Kažkokių tokių paveikslėlių. Va, ganeša yra. Čia e, mes galime tik, o dramblys kažkoks tas anas. Ir protas mūsų piešia galvoja, aš pat, pat, patapsiu toks pats į dramblį. Tarp kitko <laughs> įdomus toks dalykas, kai kas patampa panašus į dramblį. Reiškia, vienas žmogus e, sako, man, man klausia, kaip tau atrodo, kokią aš mantrą kartuosiu, žiūrėjau, jis panašus į dramblį. Sakau, tu ganešas, iš kur žinai, sako. Nu, panašus, toks visas, žinai, nu, ganešą panašus pasidarė tai bet iš tikrųjų ten tave neteisingai, realiai, ryškiai žmogus neteisingai supranta. Praktiškai čia yra, tarkim, e, Vatikaneša pats, e, tai yra simboliai. Ir jie, ir, ir tie, tie simboliai tai yra tam tikros žmogaus, pavadinkim, charakterio savybės. Tam tikri bruožai. Tai yra ne formos, pa, pačios energijos Tai yra ganeša, tai yra tam tikra energijos forma. Ir jeigu mes paimsim, e, tarkim, tą ganešos e, patį e, paveikslą ir aiškinsimės jo, tas, ką jis rankoje laiko, ką, kaip laiko, kodėl taip laiko, mes suprasime, reiškia, kokias savybės, reiškia, tą mantrą, ką, ką jis su mumis padarys, su mūsų gyvenimu. Suprantame? tai tiesiog reikia pasižiūrėti reiškia jeigu mes galvosim kad tik dramblys palikom tai čia jau tikrai yra blogai reiškia greičiausiai žmogus pamato paėmė iš interneto ar kažkur tai tikrai nesuveikia tikrai tikrai čia požymis yra Tai va, tokie dalykai yra. Tai, ne, tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus gali Krišną kartuoja, kad jis taps dievu, jis, ne, jis būtent jos jo kokybė, pavadinkim, subtiliųjų sistemų ir dvasios, ir tas lieps aišku fizinio kūne, taps e, kokią džiaugsmingą, reiškia, mylinti, atjauti, o to, tos būdingos savybės, tiesiog jos reikštis pradės pa žmogų. Suprantate, toks dalykas. Ten daug tų dalykų, ten tos ir apsaugą gauna, ir ten, vis, ten labai daug ką gauna. Žmogus tiesiog jis, ta mantra, jeigu yra teisingai perduota ir teisingai žmogus išmokintas, kaip atlikti, jis toks tiesiog tampa, nu, kaip pasakyti. O jeigu kaip tampa, pradeda vaikščioti mėlynai nusidažęs, tai čia jau, suprantat, vat, yra jau iškirpimas. Yra, reiškia, Tai va, tai atliekant O mantrą, ji yra šiaip iš kitos pusės e, sunkiau pastebima. E, jos poveikis yra toks, kaip pasakyti, praktiškai jis neformuoja e, žmogaus, kaip sakyti, charakterį veikia labai nenuspėjamai. O ir tarkim jeigu nori greičes greitesnio efekto dirbant su mantom reikėtų personalines mantras kartot pavyzdžiui hari krišna mantrą nama šivąja ir taip toliau tai bus daug greitesnis efektas ir patyrimas atliekant om mantrą paprastai reiškia žmogui e, turėtų būti šalia mokytojas kuris e, pastoviai Arba nebent jūs kiekvieną kartą, reiškia, atsižadat viso pasaulio, tiesiog viduje. Ištirpsta jums visas pasaulis, lieka tik aš, tas, kas esu. Reiškia, bet jeigu jūs dirbtinai tą pasaulį atmetinėsit, įsivaizduot, kad mirštat, tai žiūrėkit, dar iš tikrųjų numirsit, žinot. Labai atsargiai, labai atsargiai. Tai va. Dabar iškeliam tikslą, kodėl jūs norit medituoti. Jeigu mums meditacija yra e, laisvas, laisvalaikio praleidimas ir malda, tai turbūt e, ne čia. Reikėtų į gongus ateiti. Tam skirti gongai yra. Tai taip, nieko tau neįpareigoja, tu būni, energija išvalo. Išvalo, čia išsivalo. Išvalančiai reikia, gydančiai reikia. Ir taip. Bet jeigu meditacija, tai reiškia, jūs norit savo tikrai aš pažinti. Ir tam yra skirta om meditacija. Om mantra. Tikrai aš. Savi tikrai, kas tu esi tikras, tikras. Prižadint sielą. Ten tokia energija gali būti, reiškia, kad jūs suvoksit ir jūs keisit taip gyvenimą iš esmės, kad jeigu ten kur įlindę esat, arba atvirkščiai. Bet e, man toks klausimas Bet gal nėra kažko tai blogo, jeigu motyvas yra kažkoks kitoks žmogus. Jeigu tavo motyvas nu, pavyzdžiui. yra harmonizuoti savo gyvenimą, mm -hmm. harmonizuoti santykius, mm -hmm. kažkokį balansą įsivesti. Nu, nu, Gerai. E, kad, e, kad nebūtų šaltinių pasiekmių, aišku, pasiek, galima ir taip, bet e, kad nebūtų šaltinių pasiekmių, tu turi, o, atlikdamas, tu turi pasakyti, tiesė tavo valia tuo pat metu nes tai gali pradėti griūti. Tu, o gal tie santykiai yra, tu nori juos harmonizuoti, o gal jie yra kaip tik atitolinantis tave nuo dvasios. Mhm. Suprantat, apie ką aš kalbu? Matai, ką mes galim, kaip mes įsivaizduojam gyvenimą, ar tai tikrai atitinka Dievo matymą. Tai atlikdami om mes sakom Dieve, taip, taip, tu, tavo valia, tu esi čia, ir tada palauk, žinai, tu nori harmonizuoti, ką tu nori harmonizuoti? Šitą? Į šiukšlių dėžę. Į konteinerį. Ne, tai čia yra Aš apie tai, tai jeigu tu taip priėmė. Tave gali pastatyti om, ir, ant, ant, supranti, om pastatyti tave ant e, prarajos krašto gali. Kad tau tikrasis prabūstų. Pasirengę šitą? <laughs> jeigu ne fiziniam lygmenį, tai e, sapnuose gali būti. Tarp kitko, šiandien sapnau įdomus sapnas. Na, Oskas rinkimas daugiau, nu gali toliau. Todėl yra taip. Vienintelis kelias yra eiti į tiesą, į tolygumą. Tai, tai va, jeigu jūsų, tai. jeigu mūsų toks tikslas yra, tai čia mes esame tikri vedantistai. Jeigu norim dar, kaip sakant, e, kažko kito reikėtų tada personalinės mantras. Tai Hari Krishna mantra, mhm. Om Namah Shivaja, šiaip Om Namah Shivaja irgi su Om Nepadmigum reikėtų labai irgi atsargiai. Nors ją dainuot galima, jį tikrai atleidžia, bet ji paskui reiškia, mm, e, kaip to pasakyti, Ar nepavargsit, reiškia, visiems atleidinėti? <laughs> Jeigu pradėsi vieną sąmonės daryti, man prasakys, palauk, ką tu čia žinai. Prabusk. <laughs> O mane padmiu. Tai va, nepaprastas dalykas, žinai, va, galima mm, tiesiog taip e, laisvalaikio. Mantra ir meditacija tai nėra laisvalaikio praleidimo laikas. Va, ir Ir, ir mantra priima džiaugsmą kilantį iš sielos, kai siela džiaugiasi, išsilaisvinusi, išsilaisvinusi iš tų visų aptaršimų. Tai va. Norit savo tikrai pažinti? Ar, ar pasiruošę? <laughs> Gerai. Ar, ar pasiruošę netekčiai? prisirišimu? Nusirenk. Nusimti tai, kas netikra ir būti tuo, kas, esi, kas esi iš tikrųjų. Tiems yra skirta iš tikrųjų meditacijos kelias. Tiems yra skirtas. O jeigu laisvalaikio praleidimo laikas, tai tai yra labai pavojingas praleidimo laikas, todėl yra tam tikra ir apsauga, kad e, žmonės tiesiog gali planuotis į seminarus arba tokias paskas ateiti ir jie užmiršta. Arba atsiranda kiti svarbesni reikalai. Būna tokių atvejų, kad neišleidžia tai iš šio nei iš to vaikas apserga neišleidžia nu tokių visokių būna kad nu, tiesiog neleidžia ir tai kaip apsauga arba iš, išbando ar tikrai tu to nori ar tu, nu, ar tu nu, sugebėsi nugalėti tą savo slogą tam kad tiesiog į tikrą tą savo savęs pažinimą ateiti ir ar tu tikrai pasirengęs būti la, laisvas Nes laisvė yra labai didelė atsakomybė. Laisvė. Tai vat ir, nu, žinai, vat galima paversti jogą žaidimais tokiais. Tai bus viena dalykas, bet jeigu mes jogą priimsim kaip tai, kas yra, tai aš šiaip čia esmė, aš apie ką sakau, tai viskas, jogai tai susiveda. Meditacija tai dalykai, reiškia, yra praktika e, ir atsižadėjimas. Jeigu dirbtinis atsižadėjimas, žiaurios pasiekmes. Turim tikras. Reiškia, o atvirkščiai gali kaip tik apdovanoti jūs. Reiškia, gali būti, kad pasiekmė prasidės. Reiškia, išbandymas sėkme yra daug baisesnis negu va, tai, ką aš jau pasakiau nuvalymą to, ko nereikalinga. Antras etapas išbandymas sėkme, pradeda sektis, sveikata gerėja, santykiai, užsisuka, pajamos ateina, atsiranda pripažinimas ir taip toliau visuomeniai, nu, visi norai tavo išsipildo. Ir, ir kas galės, tarkim, tapti nepriklausomas šitoje vietoje, laisvas tapti gyvenimas yra parodys, ar tavo tikra meditacija yra. Ir jeigu tu dirbtinai visą tai atmesi, tu uždaryti vartą. Tu turi tame išbūdamas tarp laisvas, turėdamas daug pinigų, įtakos, vėl kažko. Nu, kiekvieno pasikėjo skirtingi dalykai. Gerai. Dabar jūs esate paruošti meditacijai. E, porą minučių pertrauką ir mes pusę valandas bus praktiškai. Thank you. she e, kam sunku sėdėti, galima kėdės pasiimti iš tikrųjų. Didžiu.